كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصف تأتيني بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Mi smo prošli put završili jedan dio koji govori o Hudu, ali i sallatu wasalam, naroda Ada i o tome kako je Allah subhanahu wa ta'ala uništio Danas ćemo šala govoriti o Salihu, alaih sallatu selam, vjerovjesnik koji je poslan Semudu, to jeste Semud u suštini njihov ili oni su porijeklom također od Nuh, alaih sallatu selam, od Sama, kada dakle, pripadaju semitskim narodima, to jeste Arapima. Ili su loza Arapa. Nastanjavali su ili nastanjivali su mjesto između Hidža i Tebuka, kao što je došlo, dakle, u hadismu kada Allah poslanih sallallahu sallam išao na Tebuk sa svojima sahabima, da je prošao, prošao, a mi ćemo spomnjati predaje, da je prošao pored doline, odnosno mjesta gdje su oni živjeli, gdje su obitavali, gdje, su, gdje je Allah subhanahu wa ta'ala uništio. Dakle, oni su, e, odnosno njima Allah subhanahu wa ta'ala poslao poslanika jednog od njih, Saleha ibn Abdu, Abdu Masiha, ibn Ubejda, ibn Hadžra, ibn Samuda, ibn Abira, ibn Irema, ibn Sama, ibn Nuha. Dakle, to je ta sva loza koja vodi do Nuha, ali i slatu. Veselam, jer smo rekli da postoje Nuha, nije bilo više dakle nikoga na zemlji osim njegovih potomak, to jest njegovih sinova. Isti problem je bio kod njih kao i kod prethodnika, kod Nuhovog naroda i kod, dakle, Hudovog naroda, to jeste kufr, idolatrija, širk, obožavanje ili pokora, pokoravanje kipovima, idolima koji je, za koje Allah subhanahu wa ta'ala nije dao nikakav dokaz. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u ila samuda ahahum salihah i samudu smo poslali njihova brata saliha. Kažu ovo bratstvo je bilo bratstvo u čemu? U porijeklu. Iako se najviše ističe bratstvo koje je? Bratstvo u? U vjeri. Bratstvo u vjeri. I to je ono što se najviše zameri da, muslimanima kad se muslimani oslovljavaju ili kad jedan drugi drugi slove braćom. Kale ja kao mi ma lakum min ilahin gajru kad jaetkum bayinatum min rabbikum hadhihi naqatu llahi lakum aya on reče narode moj Allaha obožavajte mimo njega drugog boga nemate došao vam je od vašeg gospodara jasan dokaz evo vam kaže Allahova deva kad kaže Allah subhanahu naqatu llah dakle ovo je, uh, u smislu dakle da je Allah subhanahu wa taala ističe njenu važnost među njima isto kao se, što se kaže Beitullah Allahova kuća i on se radovao Allahu subhanahu wa taala dokazu specifičnom dokazu kojeg su oni tražili što će da kasnije doći onaj šalatala u izlaganju. E, priča o, o Samudu nije bila spomenuta u Musaome ali sallatu selam obraćanje Benu Israil ili da je Benu Israil nisu znali za njih ili da im nisu dali važnog zato što nisu bili Arapima Jedan od tih razloga. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, iako ih nisu spomenuli, dakle nema nigdje u Tevratu da stoji spomen, dakle Samuda, kaže Allah subhanahu wa ta'ala jezikom Musa, وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد kada biste vi i oni koji su na zemlji svi počinili kufr, Allah je bogat, to jest neovisan i on je hvala i dostajan. Alam yatikum naba'u alladhina min qablikum? Zar vam nije došla opomena ili vijest onih koji su bili prije vas, kaumi Nuhin, Adin, wa Thamud, naroda Nuhova, naroda Ada i naroda Semuda. Walladhina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah. I oni koji izošli posle njih ne znaju osim samo Allah subhanahu wa ta'ala. Što znači da je Musa a.s. spomenu, rekao, a to što u Tevratu nema, to jest u starom zavetu što nema, to je sasvim nešto drugo. Džajat hum rusulom bil bejinat, došli su njihovi poslanici sa dokazima. Priča o Semudu i kako je Allah subhanahu wa ta'ala spasio od njih Saleha jeste priča, kao i kažem, prijateljnih poslanika onog trenutka kada su okrenuli i počeli obožavati kumire od Allahovi subhanahu wa ta'ala pravde i pravednosti je bilo da je Allah subhanahu wa ta'ala da im pošalje onoga koji će opomenuti. Jednoga od njih sa jezikom kojim su oni, kojih su oni razumijevali negdje u Indiji rodilo se dijete i ona ima šest godina, ima neku tjelesnu deformaciju gdje mu moždane ćelije više rastu nego što trebaju, a mi znamo da moždane ćelije su ćelije koje se obnavljaju, a ne razmnožavaju. Međutim, kod ovog djeteta je suprotna slika. Pa su oni, dakle, mještani tog sela proglasili to dijete svecem, a na kraju ga proglasili božanstvom, to jeste Bogom. Kako se njihov Bog zove Šiva, jel? proglasilo i kažu Šiva se utjelovio u njegovom tijelu. Dakle, to dijete je samo po sebi, dakle, oličenje prikazi, strahota. Nedostatak, ili kad se pojavljuje širk? U nedostatku znanja. U nedostatku oni koji će opomenuti. U nedostatku oni koji će druge podučiti. I zbog toga važno svakoga onoga koji poziva i podučava na Allahom smanotala putu, vjersko znanje, a i ono koje se ne tiče samo vjere, nego ono što može ljudima da koristi, se istaklo kod prethodnih naroda i poslanika koji su im došli. I danas u ondje gdje ne postoji onaj koji će prenijeti nasljedstvo poslanika, dešava se ono što se dešava. Sa druge strane imate ekstremne slučajeve gdje se vjerski obredi, vjerski činovi mijenjaju određenim stvarima koje nemaju veze sa vjerom. A to jeste da se ljudima ili olakša, ili približi, ili da ljudi budu iskorišteni, ili da ljudi budu zloupotrebljeni. Pa se onda e, ljudima pokazuju ili e, dopuštaju, ili se organizuju i badeti, skupovi i koje kakve manifestacije koje nemaju veze sa islamom. I to je ono što je bila misija svakog poslanika da dokine sve ono sa čime nisu oni došli, što im nije Allah subhanahu tala onaj objavio suprotno od onoga što im je bilo naređeno od ibadeta. Osnova ibadeta, mi smo to toliko puta rekli, osnova ibadeta tevhid, la ilaha illallah, a na njem se temelje ostala sva djela. Šarijat, to jeste vjerozakon, i svakog poslanika su se razlikovali u propisima i tako dalje, odnosno u, jel, u među, e, međuskim odnosima, ali nikako se nisu razlikovali u akajdu, to jeste u obredima, odnosno u vjerovanju. Kaže on njima, Salih kaže kune fima ha hahuna aminin fi jannatin wa uyun wa zuruin wa nahlin talwa hadim. Zar vi kaže zapostavljate sve ovo ovdje što uživate u miru? Pa im je prvo spomenuo šta mir i sklad i harmonija Jer kada nestane mira i sklada i harmonije, onda dakle, sve ostale stvari čovjek ne može da upražnjava. Niti normalan život, niti i vajte, uskraćuje se i vjera, jer recimo kada dođe do rata, kada dođe do nereda u jednom društvu, ni namaz se ne može obavljati osim namaz u čemu? U strahu, tako zove namaz u strahu. Fiđen natinu ujun i bašćama, to jeste vrtovima i izvorima. U zoru'in u nahlin taluha hadin i usjevima i palmama čiji se plodovi jedni kaže na drugima e, nižu. Kaže Ibn Kathir rahmehullah ta'ala, dakle Allah subhanahu ta'ala je opisao njihovo stanje da su uživali baš u svemu samo ih je nedostajalo šta? Nedostaje im je tevhid. I da bude potkrijepljeno, kao što Allah subhanahu ta'ala kaže, lajin šekertum leziden nekom, ako budete zahvalni, ja ću vam još više dati. Ili kao što se kaže, bi šukrite dumu neam, sa zahvalom ostaju ili ostaju ili prodržavaju se blagodati. Međutim, oni to nisu uvažili. Kaže Allah subhanahu ta'ala jezikom salaha, Ja kao mi je abudullahi malakum min ilahi gajru, huva enšekum min al ardi wa ta'amerekum fijam narode moja Allaha obožavajte, nemate drugog Boga mimo njega. On vas je stvorio na zemlji u stamerekum fiha i dao da vi vladate zemljom. Dakle, dato im je sve i vlast pored toga. Isto kao što je Ad imao vlast, imali su snagu i silu, pa su je zlopotrijebili, a nisu je upotrijebili na Allahovom putu kako treba, pa su bili, kažem, na kako su kažem, prošli put smo govorili, dakle, o jakom vjetru, tako i narod se muda isto odbijao da se pokori Allahu subhanahu wa ta'ala odgovor naroda, poslaniku, salihu i svim drugima i onima koji pozivaju na Allahu subhanahu wa ta'ala put je otprilike jedinstven, odnosno jednoličan, pa kažu Kalu ja salihu kad kunte fina marđuvan kable hada. Kaže salih, ti si kaže, bio uglednik među nama prije ovoga. Prije čega? Prije objave. Što znači da onaj ko se uh, pokori ili onaj ko se uzme vjere ili ko jel, posvjeti se vjeri ili ko hoće da ide putem pobožnika, vjernika, muslimana, odmah ga u društvu mora i da istaknu da je on šta? Negativac. I ono što je, alaikum salam, i ono što je žalostno danas za društvo, generalno društvo, čovečanstvu jeste da se muslimani, odnosno musliman vjernik, se uvijek tako želi prikazati, musliman kao vjernik treba tako da se osjeća, to jeste da je on pojedinac. I da je on taj garib, i da je on taj u društvu koji treba da bude odbačen. I da on kao takav, kao čuda, garib, stranac, i šta ja znam, da on ne pripada tome, tome društvu. Iako je društvo to koje je skrenulo sa pravog puta, može biti većina. I u suštini jeste većina. Ali njega se mora istaknuti da je on taj negativac. Kaže, tenhana na'bude ma ja'budu abauna, uajnana lafišaki mima ted'una ilih. Murim. Zar ti hoćeš da nas spriječiš da obožavamo ono što su obožavali naši očevi? kada raspravljate sa ljudima, ili kada slušate ljude, kada pričate ljude, kada pričaju vam ljudi, šta kažu? Mene je moj djedo ili babo naučio ovako. Djedo ili djed, kako ko kaže, ili negdje kaže u krajem did i tako dalje, nije izvor šarijata. Ako ti djedo uzmeš da izvor šarijata, a on tu u konenu, šta ćemo onda? Jel je šarijatski učinio nepravdu? ako udaraju pod rebra, ili tako? Aha, dakle, svima je to zapelo, vama je to smiješno. Dakle, šerijat njima paši kad im paši, kad ide njima u šićar, a ne onda kada se dodirne ono što je njima u njihovim životima lagodnost i to slično. Većina danas ljudi bi voljela da se puste, da se oni puste, da oni obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala kako oni hoće, na način kako je to njima olakšano, na način kako oni smatraju da trebaju i kad oni hoće i kad trebaju. Pa, ih dobar dio smatra da je to samo petkom u 12 ili ljetnim prijedu 1. Većinski dio ih smatra da je to dva put godišnje ujutro oko 5 ili e, pola 6 onaj, u razmak od dva mjeseca i 9 dana ili 10 dana za dva bajrama ramadansko-urbanski i nemojte i kaže meni više. Dobro, otkad si ti mjero da kažeš kad je dosta. Kad Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي دِينِ مِنْ حَرَجْ Nije vam u vjeri on ostavio ništa kao neugodnost, to jeste, nije vam prepisao nikakvu neugodnost. Ništa u vjeri nije teško. I vjeru tako treba i osjećati, tako i treba doživljavati. Ali kod fasika, upravo što oni kažu ovdje, etenhana na'bude ma, ma ja'budu abauna min qabli. Zar hoćeš da nas priča ono što su obožavali naši očevi prije? وَإِنَنَ لَفِي شَكِمِ مَا تَدُونَ إِلَيْهِ مُرِيبِ Mi smo stvarno i sumnji od onoga što, ono što nas ti poziva. Dakle, sumnjamo u istinu istinitost. Iako je istina to što je vam prenio, oni sumnjaju u istinu. Uporedite, dakle, mi kako budemo, mi smo radili tefsiru sve ove poslanike, ali ovdje je to malo onaj, e, detaljnije e, spomenuto. Uporedite sve poslanike. Sjeća, sjetite se kad sam govorio, kad smo radili tefsir, onaj, ove njihove e, priče o poslanicima, da svi narodi su imali jedan određeni grijeh sa kojim su se istakli. Pa je narod Nuhov se istakao sa čime? Obožavanjem kumira. Hudov, narod, šta? Šta je Ad radio? Oholnici, oholnici, silnici bili, osilili se na zemlji, onaj, e, prestali karavane, ubijali ljude, nepravedan način, bez suđenja i tako dalje. Kufr je bio samo podloga svega toga imate ovdje Salihov narod, kufr i ulaškivanje ovoga postanika i borba protiv dokaza, to jest ubijanje devi. Pa dolazi posle drugi postanici, govorit ćemo idući put inšala o lutu, jedno od najzapaljenijih dakle, predavanja koje treba da bude na Balkanu, upravo to govor o Lutu i o Kur'anu i kako Kur'an je još uvijek stranistička knjiga, kako on govori protiv homoseksualaca, dok se u našem društvu i u našem tužilaštvu oformila posebna ekipa, odnosno poseban sudija za prava homoseksualaca. Hoćemo i mi svoja prava, hoćemo očuvanje obrva, očuvanje brada, očuvanje brkova, očuvanje ulja na bradama i tako dalje. Hoćemo i sva svoja prava. Zašto? Dakle, svaki peder u društvu treba i ima svoja prava, a ja kao musliman nemam svoja prava da pričam onome što je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo. Dakle, njihova borba, dakle, u svakom narodu je borba osim u ovom umetu. Ovaj umet je skupio sve grije. Sve grijehe prijetodi naroda. I opet Allah te bar kvetala i svoje milosti ostavlja do, časa određenoga, ne zna ga niko osim njega, i obećao da će poslati onaj e, tebarke otala znakove, dokaze. Kada će doći sudnji dan, ne bi ljudi pokajali. A oni dalje, kao što kažu, mi smo još uvijek u sumnju. Kaže, odnosno Ibn Kathir, rahmanullah ta'ala, spominje ovdje, kaže, mu Fesiri prenosi da se Semud skupio jednoga dana u, svome, u svom klubu kada im je došao Allahov poslanik Saleh, pa i on pozvao Allahu vjeru, opomenuo, opomenuo od onoga što i može da pogodi, a oni su mu postavili uslov. Kažu, ako ti datneš da iz ove stijene izađe takva i takva deva, te i te veličini, pa su onda počeli da nabrajaju sve moguća svojstva koja ne postoje na devama. Jer su oni znali kakve su deve koje su oni posjedovali. Pa, na primjer, ako imaš kod nas, govorimo banalno, imaš kod nas vrstu krave buša, bosanska buša, buša je buša ona je lugava, kratkih rogova, niskog rasta, ne može više imati 320-330 kg, daj 7 litara mlijeka i to je sve. Buša je buša. I ne možeš ti sad reći, e, poslanici, mi hoćemo bušu što daje 120 litara mlijeka, kad ne može ni simentalka, ni holandska simentalka, ne može toliko dati mlijeka. Mora biti fenomen, mora biti GMO, genetski modifikovana mora. Helem nise. I oni su to iskoristili. Oni su to iskoristili, oni kažu, E, kaže, spominjali su mu sva moguća svojstva koja se ne mogu naći u devama njihovog doba, pa su od njega tražili i veličinu, i visinu, i dužinu, i boju, i tako dalje, i tako dalje, i koliko će, šta će, i kad će, i sve. I on kaže njima, ako ja to uradim, hoćete li povjerovat? Kaže, hoćemo. Prihvaćemo to na čemu si ti. Kaže, pa je od njih uzeo uh, ugovor, odnosno prihvatio od njih njihovo obećanje, pa onda, kaže, ustao i klanjao i moli Allaha Đelešanu da molila Subhanu wa ta'ala odazove se na ono, za, na, dakle, za ono što su oni tražili od njega. Kaže, pa su svojim očima gledali kako se stijena raspukla i izašla deva onako kako se ono pisali. Dakle, onako kako su zatražili. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala nakon toga, kaže, fa zalemu biha. Pa su, kaže, negirali da je to ta deva koju su tražili a oni je opisali. Isto kad, kad budemo govorili o Musa, ala islatu wasalam, kada su e, Benu Israel ubili čovjeka, pa su sakrili koga je ubio, nisu da kažu, pa je Allah subhanahu ta'ala rekao Musi, reci im neka zakolju kravu. Kažu oni, Musi, jel ti sa nama se izigravaš? Dakle, shvatanje kakav je poslanik, shvatila su da se on sa njima igra. I ovdje isto kažu, ne, mi nismo tražili takvu devu. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala im je postavio određena pravila, a to jeste da ta deva ne smije biti dirana jedan dan, to jeste jedan dan ima pravo da ona se poji sa izvora sa kojeg su oni napajali, a drugi dan oni, ona tad neće prelaziti. Kada ona poji iz tog izvora, on će moći da piju od onoga što ona proizvede od mlijeka. I bila im je dovoljna da zadovolje čitavo, dakle pleme ili narod Semuda. Kaže, vođa onih koji je e, koji je vjerovao među Salahovim narodom bio Džunda ibn Amr ibn Muhalla ibn Lubejt ibn Džavas. I ostali, kaže, velikani u islam, dakle, koji su predstavljali islam. Kaže, pa im je došao Zevab ibn Amr ibn Lubejt il-Habab i rekao, odnosno odvraćao ih od e, sliđenja Saleha i da ne treba da prihvate njegov vjer, ne treba da prihvate islam, iako su dakle zajedno svi vidjeli i ovi jer su prihvatili islam, skupina je prihvatila islam, velikane pojedini nisu htjeli. Kaže pa i on odvraćao da ne prihvate islam. Kaže Saleh alaihi sallatu wasalam, hadi naqatullahi lakum aje. Ovo je Allahova deva za vas dokaz. Pa kažem što vam prije spomenuo, Allah subhanahu wa ta'ala se pripisao isto kao što pripisuje Bejtullah, Abdullah i tome slično, to jeste iz počašćenja za čašćenje Allahu subhanahu wa ta'ala dokaza. Pa kaže, volate me suha bisu, fa je azabun qarib, nemojte joj ništa nažal učiniti. Dakle, nemojte je dirati, pa da vas ne bi zbog toga zadesla bolna patnja. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, inna mursilu naqate fitneten lehum. Mi ćemo im, jel mi smo im poslali devu, iz čega? Iz fitne. Jer kufr mi smo rekli kufr i u engleskom znači šta? Cover. Prekrivač. Je li tako? Cover. Nešto se prekriva. I kufr prekriva razum. Dakle, jedno i drugo ima isto značenje. Prekriva razum. Kod kjafira, da bi se došlo do razuma, da bi se otklonuo taj prekrivač, treba mnogo više od tog jednog dokaza što je bilo očigledno za njih. Kaže, pa su oni se dogovorili, <clears throat> odnosno dvije žene od naroda Semuda, jedna se zvala Saduk kći Mahja ibn Zuhira ibn Muhtara, bila je ugledna, bila je bogata i bila je žena od jednoga koji je prihvatio islam. Pa ga je, kaže, ostavila. A onda je upitala svoga Amirića i rekla, Musra ibn Mehređa, pa mu je rekla, ja ću ti se dati ako zakolješ ovu devu. Ima danas toga? Prodaje se čast da bi se zaklala vjera. Kaže, druga je bila u Neiza bintu Gunaim, bila je stara nevjernica i bila je žena Ozeva ibn Amra, jednog od velikana, kaže, pa je sve svoje četiri, četiri čeri ponudila onome ko zakolje devu. Kaže, bilo ih je dvojica vođa i još sedmorca su im se preklonuli. Pa ih je bilo devet. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسَةُ رَحْتٍ يُفْسِدُونَ فِيهَا وَلَا يُسْلِحُونَ I u gradu, to jeste njihovom narodu, je bilo devetorica istaknutih koji su nered činili, a nisu ga uspostavljali. Kaže pa su među plemenima, odnosno među plemenom, među narodom, tražili su one koji su podržali, kada ih se skupilo njih devet, onda su odlučili da zakolju devu. Kaže, pa jedan prišao, osjekao joj nogu i kad je pala, onda su joj osjekli vrat, jer je nisu mogli doći lako do vrata, zato što je bila ogromna, visoka i velika. Kaže, onda je njeno devče otišlo na vrh brda, uh, pustilo glas tri puta i ušlo u stijenu i više je nisu vidjeli. Kaže, Allah subhanahu wa ta'ala فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاتَا فَعَقَرْ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُرُ Pa su, kaže, pozvali svoga prijatelja. فَتَعَاتَا dogovorili se. فَعَقَرْ pa je preklo. kaže kakva će biti samo moja kazna i opomena. Također Allah subhanahu wa ta'ala kaže idhim ba'atha ashqaha fa qala lahum rasulullah naqat Allah wa suqyaha. Kada je došao na svijet najnesretni za njega Allahu poslanik sallallahu alejhi wa sallam kaže najnesretni čovjek jednom prilikom kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem Ali radi anhu hoće da ti kažem ko je najnesretniji čovjek jedan je kaže od njih riđokos od pripadao je se mudu to je onaj koji je zaklo devu. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem se uhvatio za bradu, pokazao da mu je riđa i brada i kosa. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Faqaru naqata wa atu an amri rabbihim wa qalu ya salih itina bima ta'iduna in kunta min al-mursalin." Ubilo su devu, onda su rekli Salihu: "Ti nam kad dođi od svoga gospodara sa onim čime nam prijetiš." A pa pored toga što su počinili grije, nisu htjeli doći te obi, nisu se pokajali, nego su izazvali Allahu subhanahu tala sržbu prije nek što bih im ona i došla. Kaže Salih alaihi salatu wasalam Temete u fi darikum thalahta jam Uživajte u svojim kućama tri dana. Prvi dan će vam lica biti žuta, drugi dan crvena, a treći dan crna. I četvrtog dana jutra neće ka niko od vas ostati živ. Kaže, kad im je on to rekao da će biti uništeni, qalu taqasemu billah. Rekoši, zaklinjući se Allahom. Lenubejitennehu wa ahle. Mi ćemo, kaže, noćas njega i njegovu porodicu također ubiti. Jer kufr nestaje. Kufru uvijek smeta normalno vjera i vjernici, kaže, nestaju, oni su htjeli da urade ono što su htjeli. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا su وهم لا يشعرون أنا سبرالو سبتك oni nisu سبتك أنا نيسو مال أسجا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين dokle je došao njihova, njihove spletke, da smo ih uništili njih i njihov narod, koga ovu دفتورتسو velikana. Pa kaže Ibn Kathir rahmehullah ta'ala na jednom drugom mjestu, kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže da Allah subhanahu wa ta'ala pravi spletke, to jeste spletke svih onih koji spletkare okrene protiv njih. Fetilke bujutuhum hawija. Bima zalemu inne fi zalke lajati li qavmin i alemun. To su njihova staništa. Hawija prazna. Jer je narod Semud živio u čemu? U kućama od čerpića. Pa kaj god bi kiša se spustila, one bi se istopile. I onda se odlučili da klešu kuće u planinama, u stijenama. Pa onaj ko ide u Petruk, onaj ko ide tamo, recimo, prolazi hijazom, može da naiđe kroz njihovi staništa kao što je poslanik sallallahu sallam prošao. Kaže, pa su osvanuli toga jutra žutih lica, a onda drugoga e, crveni i trećega crni. Već četvrtoga jutra zateko ih je, odnosno obuhvatio ih je sve težak glas, jak glas, krik, sajha. Pa kaže mu Fesiri, sajha, svi gromovi ovoga svijeta se sastavao jedan glas vi svi znate kako je kad puca grom. Kad ste bili mali, gdje ste bježali? Pod stoj ili pod jastuk? I bježiš kao nekako je stari, čuvaj me o jel, grmi. Kaže, pa je Allah subhanahu wa ta'ala sve gromove sastavio u jednom trenutku. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala fasbahu fi darim džathimin, pa su osvanili džathimin, to jeste ukočena tijela u svojim domovima. Kažu, niko nije ostao od njihova naroda, osim jedne e, žene, odnosno robkinje, po, is, po imenu Kelba i Bnetu Selak, kažu da je bila istcala se po svom kufru i na pretesu protiv Salih alaih sallatu wasalam, kada je vidla kaznu kakva je stigla njen narod, potrčala je obližnjem plemenu da im prenese, kada im je prenela također rapima, kada je prenela vijest, ostala je na mrstu, odnosno umrla je na, na licu mjesta. Kaže Allah tala wa ta'ala, kenlem jagna u fiha, kao da nikada oni tu, tu nisu bili. Također Allah subhanahu wa ta'ala kaže Ela inne semude keferu rabbehum, ela li semud. Zar nije, kaže semud, uznevjerovao u svoga gospodara, daleko je semud. Kaže Allahom poslanik sallallahu alaihi wa sallam da je, odnosno primjer prilikom Allahom poslanik sallallahu alaihi wa sallam prošao pored kabura Ebu Rugala pa je pitao sallallahu alaihi wa sallam znate li kaže ko je ovo? Kaže ashabi ne znam. Kaže sallallahu alaihi wa sallam ovo je kabor Ebu Rugala, čovjeka od Semuda, koji je došao u Harem i Harem ga je štitio od kazne koja je pogodila njegov narod. Sve do trenutka dok nije izašao iz Harema. Kad izašao iz Harema, pogodilo ga ono što je njih pogodilo, pa su ga ovdje ukupali na ovom mjestu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je krenuo sa ashabima na Tebuk, prolazio pored Hidža, to jeste pored e, sta, staništa Semuda, Pa su, kaže, ljudi otišli da napajaju stoku, da sebe napoje, da se nahrane, da potkuhaju hljeb. Kaže, pa je Allah, poslanik sallallahu alaihi sallam povikao, as-salatul džamija, okupite se radi namaza. Pa je rekao sallallahu alaihi sallam, onaj, onaj koji je potkuhao hljeb, neka baci stoci, a onaj koji je uzeo vodu, neka je prospe. Kaže sallallahu alaihi sallam, nemojte, kaže, ulaziti na ta mjesta, osim ako ćete plakati. Ako nećete plakati, nemojte nikako ulaziti. Šeh Albani rahmehullah taala napisao jednu kratku onaj brošuru, jednu brošuru vezano za propise oni koji posjećuju takozvana historijska mjesta tamo gdje su prethodni narodi uništeni. I opasnost, dakle vjerski stav o posjećivanju tih mjesta. Pa kaže sallallahu alejhi ve sellem: "La tadkhulu ala al mu'adzabina ila an takunu bakin." in lam takunu بَاكِنْ fala تَدْخُوَ alayhim ay yusibukum mithla ma أَصَابَهُمْ Ako ćete, kaže, da ulazite, nemojte ulaziti kod ovih koji su uništeni, osim ako ćete plakati, ako ne možete, kaže, plakati, nemojte uništ, ulaziti da vas ne bi pogodilo ono što je njih pogodilo, to jeste da ne budete uništeni kao što su oni uništeni. Nakon njega, Salih a.s. dolazi na red priča o Ibrahimu a.s. Ibrahim je bio sin Tareha, čiji je bio sin Tarehovi Lazarovi. Tariha, Ibrahim sin Tariha, a on od Nahura, Ibn Saruga, Ibn Ra'a, Ibn Falaga, Ibn Abira, Ibn Šalaha, Ibn Arfahšada, Ibn Sama, Ibn Nuha. Dakle, ovo je njegova prava loza. Doćem, pričat ćemo Jazer. Ko je bio Jazer? Mati mu se zvala, ja ne znam, ovdje, ja ne znam, nijedne knjizne postoje hareketa, osim u ajetima, pa kaže, ili je Emila, ili je Emjela. Kaj mati mu se zvala Emjela, onaj i kaže o, o rođenju Ibrahima alejsatu selam ima kaže velika predaja, odnosno duga predaja. A bila je također u drugoj predaji se spomnje po imenom Buna kći Kerbana ibn Kerthija. Kaže također dolazi dolazi Nuha alejsatu selam. Kažu kada je rođen Ibrahim alejsatu selam, Tarehu je bilo 75 godina imao je sina Nahura i Harana. A Haran je dobio koga? Lut, alaihissalatu wasalam. Tako da je Lut bio bratić Ibrahima, alaihissalatu wasalam. Kaže, Haran je umro još dok je Lut bio uh, dijete. Kaže, pa je onda krenuo on na hiržu sa Ibrahimom, alaihissalatu wasalam. Wasalam. Također, razilazi se istoričari gdje je rođen. Neki kažu da je rođen u Guti, dakle danas Guta Šerhi je poznata po tome što svaki dan je bombarduju i trenutačno u Guti uh, liju rijeke krvi. Ja sam vidio jedan video, dakle rijeka krvi ide. Da ima Allah na telo lakša. Ima oni naši izbosni što su otiš tamo, će se boriti, tako. Ima li? Ima li? Ima li? Ima i nas stop poručuju, šalju poruke. Gdje su daje, gdje su ovi, gdje ste vi, gdje su, ko će se borit, vamo žene moraju se bori, moramo mi da se borimo. Gdje je ova i ona, gdje je ona, što se, smeta mu moj stomak. Smeta mu, što na način predavanje dođe 1000-2000 ljudi, 1200 ljudi, smeta, sve im smeta. I on nas pozive da odemo u Siriju da se borimo na lahom putku što su one otišli kažu što ste dopisli da mi Haridžije onaj, borimo se za ovaj umet. Da mala svima podari smrt. Amin, Jarom. Drugi kažu da je rođen u planinama Kasiona, treći kažu da je rođen u Babilu, to jest Babilonu, kako se onaj kod nas govori. <clears throat> Također, od predaje da je Ibrahim se oženio Sarom, ali Sara nije bila njegova rodica kao što to kao što dolazi u nekim uh, predajama. Njegov otac se zvao Tarih, ali je imao, kažu e, istoričari, ime Azer po tome što je imao božanstvo koje je obožavao Azer, Abdu Azer, što mi rekli jel, il Arapi, rob Azera, ili mu je to bio nadimak zbog e, zanata koji je radio. Ali njegovo pravo ime je Tarih. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَقَدْ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُجْدَهُ مِنْ قَبْلِ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ Mi smo Ibrahimu dali dakle razum, rušt koji se daje poslanicima u 40. godinama još kaže prije i znali smo kaže, odnosno znali smo za njega. Ibrahim alaih sallatu wasalam nije rođen u pećini, niti ga je otac njegov hranio u pećini, kao što se nama, dakle, u nekim pričama to prenosi, ili dječjim zbirkama i tako dalje, nije odrastao u pećini. Jajeti koje je on spominje, odnosno koje Allah subhanahu ta'ala spominje o Ibrahim a.s. kako je vidio zvijezdu, pa kako je vidio mjesec, pa kako je vidio sunce, navodno misliš da to je njegov Bog, kaže Ibn Ketir rahmehullah ta'ala, onaj ko smatra, dakle, da je tako Ibrahim odgajan, pogriješio je. Jer njega Allah subhanahu ta'ala pripremio za onu zašto, za mis koji ga je pripremio. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًا Spomenu knjizi Ibrahima, on je bio istinu ljubiv i vjerovjesnik. إِذْ قَالَ لِيَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمُ وَلَا يَبْسُرُ وَلَا يُبْسِرُ وَلَا يُنَ عَنْكَ شَيَا Kaže, oče moj, zašto obožavaš onoga koji niti čuje, niti vidi, niti može nešto pomoći? Ja ebet ini hađajni min al-ilmi ma lam yatike fattabi'ni. Kaže oče moj, meni je došlo znanja ono što ti nije došlo ova rečenica je kod nas mnogo puta zloupotrebljena od strane i djece i roditelja. Prvo što roditelj ne može da prihvati da dijete zna više od njega, a drugo što djeca ne znaju kako da znaju više od roditelja. Odnosno ne znaju kako će preniti svoje znanje na roditelje. Pa otac kaže, nećeš me ti učiti. Ko te je naučio da ti mene učiš? Otkad je otac slušao djeta, je tako? Dešava se to često kod omladine. Dešava se ne dešava. Uglavnom, nama tako omladna priča, imam problema s babom, ne izdam ništa posluša. A druga stvar, a druga stvar, naš, naš, naši mladi muslimani, naša omladna, ne zna kako da prenese tu davu na svoje roditelje. Ako misliš da će neko, dakle, nakon toliko godina, kufra, komunizma, socijalizma, socijaldemokratije, e, takozvanog bratstva jedinstva, tek tako prihvati tvoju ideju, ideologiju, ili da ti uđeš njemu svako dvije i po tri sekunde da mu nazoveš selam, odeš u svoj vrat i doneseš olovu, kažeš selam, ali baba, rećemo, si ti normalan, boj, si dobar. Sad bio, kaže, Allaho poslan i selam, selam je rekao da su asabi kada bi ona je razvojila palba, jedan drugi strel se posle pa nazvali selam. Ti svom babi hoćeš da nazivaš selam svako dvije, tri sekunde, minute. Je li ko to vas zaživio? Ha? <laughs> Ja jesam nisam od roditelja, ali ja sam od drugih, kaže, halo, jesi ti dobar? Rekao, jesam što pitaš. Dakle, bitno je, odnosno, treba znati kako na nekog nešto prenijeti. Ibrahim a.s. kaže, fetebijani ehdike siratan se uija. Slijed me, ja ću na pravi put izvesti. Ja je beti lata abudi šeitan. Kaže, oče moj, nemoj šeitana obožavati. Ovim je iskazao da obožavanje kumira jeste obožavanje koga? suštini šeitana. I šeitan je ono što je njegov cilj da zavede čovječanstvo, ine čovječanstvo, ine šeitane kjane rahmane asija, šeitan se svome gospodaru uzoholio, odnosno odbio je pokornost, poslušnost. Ja ebet inni je hafa je meseke azab. A pogledajte kako njemu govori, kaže, baba moj, ja se, kaže, bojim da te ne pogodi kazna od koga? Mine rahman od milostivog. Dakle, moj gospodar je milostiv i nemoj da zaslužiš njegovu kaznu. Fetekune li šeitane valije? pa da budeš ti prijatelj šejtana. Kale rahibu nantana alihati ya Ibrahim. Kaže, jer ti, kaže Ibrahim nećeš da obožavaš moja božanstva. Nećeš da budeš u koji sam ja. Nećeš da se klanjaš onima kojima se ja klanjam. Nećeš da upućuješ do one kojima ja upućujem. Lejlem tente hiljar džumennek. Uahđurni melija. Ako ne prestaneš, ler džumennek, kao u arapskom ređm, dolazi od kamenovanja neki kažu ovdje, od ignori, da, mufesir kažu ignorisat će, to jest prekin će veze, to jeste protjerat će ga. Kaže, vahđurni me lija, kloni me se totalno, dakle, mani me se dijete. Kale selamun alejke, se estakviru leke rabbi. Inne u kane bi hafija. Kaže, neka je selam na tebe, ovaj selam je značio selam ostavljan, dakle, nema više dobro, nema više rasprave između mene i tebe, neka si mi u miru. Se estakviru leke rabbi. Ja ću od moga gospoda traži za tebe oprost inne u kjane bi hafija. Moj gospodar je prema meni blag. Wa atazilukum wa ma tad'una min dunillah. Ja se kaže klonim vas i onoga što obožavate mimo Allaha. Wa adu rabbi asa an la akuna bi du'a rabbi shaqiya i molim svoga gospodara, nadam se da moj gospodar do neće odbiti. Ova, ova rasprava između e, Ibrahima a.s. i njegovog oca je oličenje ili način kako treba dijete da postupa sa svojim ocem. إذ قال إبراهيم ليبيه آزر تتخذ أصنامنا آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين ovo je drugo njegovo ime kojim se, se onaj kojim se naziva kaže iako je poznat da je on da mu ime je Tarih međutim Allah najbolje zna kao što sam malo prije spomenuo da je taj da je to svojstvo dobio onaj po tome što je klesao kipove i kada Ibrahim reče svome ocu Azeru zar, zar kipove za božanstva uzimaš? Ja tebe i tvoj narod vidim u očitoj zabludi. Zatim, priča gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže i tako smo Ibrahimu pokazali veličine ili širine nebesa i zemlje, da bi bio od onih koji su ubijeđeni. Kaže, kada mu je došla noć i vidio je zvijezdu, reče, ovo je moj gospodar. A kada je zašla, utrnula se, reče, ja ne volim oni koji nestaju. Pa kaže, kada je vidio mjesec kako se ispoljio, kaže, ovo je moj gospodar. Kada je on nestao, kaže, ako me ne uputi moj gospodar, ja ću zaista biti od naroda u zabludu. Kada je vidio sunce kako je izašlo, reče, ovo je moj gospodar, ovo je još veće. Kada je za, zašlo sunce, reče, narode moj, ja se odrečim od onoga što vi činite širk. Ibn Ketir, rahmehullah ta'ala, kaže, ovo je bila samo rasprava i metod Ibrahima a.s. jer je Ibrahim bio poznat po tome i da mu je Allah s.w.t. dao jaku retoriku, jake dokaze. Pa je htio pred njima da ponizi njih i njihova božanstva na taj način što je rekao da onaj koji stvara, rastvara, daje život, onaj koji daje obskrbu, ne može se pojaviti i nestati. Ili ne može biti viđen, ili ne može biti takav koji nestaje. Jer su nastala i nestala, došla i odlazila. Kaže, a ne da je onako kako se prenosi u različitim predama, da je Ibrahim a.s. sebi, odnosno njima pripisao božanstvo, to je da se pripisao neuzubilahi širk. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَمِنْ آيَاتِهِ لَيْلُ وَالنَّهَارُ وَشَمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَشْتُدُوا لِشَمْسِ وَلَا لِلْقَمَرُ وَشْتُدُوا لِلَّهِ Od njegovi dokaza su no, noć i dan, i sunce i mjesec. Nemojte činiti seždu, to jest nemojte se klanjati suncu i mjesecu, nego činite seždu Allahu. alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun onaj koji je stvorio ako njega obožavate kada su kada njegov narod vidio kojim putem ide Ibrahim onda su zatražili od Ibrahima ili on je očekivao priliku kad će da onaj dokaže nevaljalost ili ništanost njihovih božanstava. Kaže, okupili su, imali su jedan dan kada su okupili i slavili svoja božanstva. I onda bi im donosili koje kakve kurbane, to jeste žrtve, ražite jela i piće ostavljali kod njih. Odlazili u hramovima, odlazili bi na, polja, na poljane da se veseli. Isto kao u nas danas, vašeri, vašeri, vašeri, teferići, dovište, tamo tome slično, onaj, hojha, udri, igraj, je tako ili nije? Kažu, pa Ibrahim a.s. ušao u njihov hram i sve ih polupo, polomio ih. Kažu, osim najvećeg. Kažu, a ente faalte hada bi alihetina ja Ibrahim. Kal, bel faalehu kebiruhum hada. Feseluhum min kanu jantikun. Ibrahim kaže, nisam ja. Kaže, sallallahu alaihi sallam, tri puti je rekao, neistinom. Prvo je rekao nisam ja, drugi put je rekao bolestan sam, treći put je rekao ona je moja sestra, nije mi žena. Jer je Nimrod uzimao žene. Kažu mu Fesir, nije Ibrahim ali sad Selam slagu. Kad je rekao Belfalehu kebiru muhada, jer se ovaj prst uvijek ističe kao najde, umije su mehke ruke imao i naše braće što dižu tegove, kad digla ovako šaku, balvan. Dakle, bel falehu kebirum hada, pa je, kaže, pokazao palac. Jer bez palca ne mogu da drži malj. Jer je polupo je maljom. Druga stvar, kada je rekao inin seqim, kažu, nije slago da je bolestan, nego je ga bolilo to u čemu su oni od kufra i idolatrije. I treći put kad je rekao, ona je moja sestra, on je njoj rekao, rekao sam da si mi, se, da si mi sestra, nemoj me utirati u laž. Kažu zato što su samo oni i ona bili muslimani na Dunjalku i bili su šta? Brat i sestra po, po vjeri. Kažu, kada im je Ibrahim Ali Sato sam rekao, Fesaluhum min kanu jantihun, upitajte i ako oni pričaju. Kaže, Farađavu ila anfusim. Pa jedni drugi su pogledali, Fakalu, inne kumentum zalimun. Stvarno ste, kaže, jedni, dakle, svi jedni drugi govori, stvarno ste, kaže, nepravedni. Dakle, došli su kobajgi na trenutak pameti. Summe nuki su ala rusim, pa su oborili poglede. Kaže sudi, to je bio trenutak kada im je šeitan ponovo ubacio u njihova srca ljubav prema kipovima. Ona je trenutak kada su se okrenuli. Dakle, kad gledaš u čovjeka, znaš da činiš neki grijeh, budete stid, jel tako? Kad se okreniš, onda možeš ponovno da razmišljaš o njemu. Jer nema nikoga ko te prati, nema nikoga ko traži, koga trebaš da se stidiš. Ni Ibrahima gledaš, ni ti gledaš one koji su oko tebe. Tako sudi objašnjava. Inni kumentum zalimun. Pa rekoši, lekad alimte maha ulaj antihun. Ti znaš da ovi ne pričaju. Znaš da ne pričaju i da ne govori. Kaže on, efe ta'abdune min dulin lahi ma la yanfaukum wala shay'an wala yadurrukum zar obožavate ono mimo Allaha što vam korist ne može doniti niti štetu? Ufin lekum, riječ uf u arapskom jeziku znači gadim se. Dakle, zgražam se nad onim što obožavate. U alima ta'budun, nad vama i nad onim vašim božanstvima. Min dunila efela ta'akilun. U božanstvima Allaha za razuma ne imate. Rasprava sa kufrom, rasprava sa navotarijom ide način koji ako ne prihvataju dokaze šarijatski kala Allah, kala Rasul, pozivaš i našta na razum. Ima li on razuma? Za nje imam Ubareć Šamar, kako to njihov šejh kaže. Kaže Ibrahim alaih sallatu selam, abudune ma tenhitun, zar obožavate ono što vi klešete? Što znači, vi ste ih proizveli, preče bi bilo da oni vas obožavaju. Im Ketir kaže, preče bi bilo da oni se vama klanjaju. Preče je bilo da oni, ta božanstva, znaju da im vi možete naštati korist. Jer ste i vi korist dali time što ste ih e, proizveli, napravili. I druga stvar, vi ih možete da uništite, oni vas ne mogu da unište. Kažu, fa akbelu ilaihi jezifun. Pazi, pa, kaže, požurili su. Požurili su Ibrahimu, odnosno svojim božanstvima, da ih spase. A također su požurili prema Ibrahimu, kad su rekli, kalu harrekuhu vansuru alihetekum, in kuntum fa'ilin. Kaže, spalite ga, pomozite vaša božanstva. Ovdje ističu svoj nemoć njihovi božanstava, ako hoćete da nešto uradite. Kulna ja naru kuni berden wa salamen ala Ibrahim. Wa radu bihi kejden fe dja'alnahum lakserin. Pa smo rekli, vatro, budi hladna i spaz za Ibrahima. Htjeli su da ga unište, a mi smo njih, kaže, ponizili. Zatim Ibn Kefir Rahmuna Tala spominje predaju da su u jednoj dolini zatvorili su Ibrahima, alaihissalatu wasalam, da su jedne dolini skupljali drveće danima i danima. Kaže, do te mjere se proširila vijest u narodu, da kad bi neko htio nešto da uradi, kao što žena nije mogla da zatrudni, kaže, Allahu moj, ako zatrudnim, na to i to mjesto, u tu dolinu odnijeću, kaže, granje da, spališ, da spalimo Ibrahima. Dakle, dali su zakljetve Allahu, to jeste, e, zavjetovali se na paljenje Ibrahima. Kaže, pa su spremili e, pa su spremili onaj e, granje, a čovjek koji im je e, proizveo katapult zvao se Hazen, pripadao je kurdskom narodu. Kaže, prvi koji je proizveo onaj katapult, pa ga je Allah subhanatala utirao u zemlju. I kaže, u njoj će se kolati, dakle, vrti sve do sunnjega dana kaže pa su Ibrahima svezanog stavili na, na katapult i spalili ga. Riječ koju je rekao Ibrahim a.s. kaže La ilahi la ente subhanek, leke hamdu wa leke almulk, la šarike lek. Kažu drugi mu fesiri, kaže i rekao je Hasbun Allahu ni amel vakil. Dakle, ove dvije riječi je izgovorio. Međutim, dok je letio Ibrahim prema vatri, jer je bilo daleko, on nisu mogli vatri prije, vatri prijeći, on je izgovarao ove onaj, riječi, a onda je Allah subhanahu wa ta'ala naredio vatri kuni berden wa salamen ala Ibrahim. Budi hladna i spas za Ibrahima. Kaže u vatri 140 dana. Kad ga je vidio njegov otac, unutra u vatri su ga vidjeli, kako uživa i kako sjedi i smiren i spokojan i ne gori, 40 dana je gorio kaže njegov otac, blago li se tebi kad imaš ovakvog gospodara? Kaže, ova vatra ništa nije dotakla, a da ga nije spržila. Osim Ibrahima, ali islatu selam. Također u predaje kaže da je sa bio Džibri, alaihi salatu, selam. I nakon toga, kad se vatra ugasila, on su vidjeli da Ibrahimu ne mogu ništa. Kaže Aisha radijallahu anha u hadisu kod imama Bukhari, Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam naredio da se ubijaju gušteri, jer je gušter jedina životinja bila koja je puhala u vatru, raspromsavala vatru u vremenu kada su sve druge životinje nosile vodu i gasile vatru. Nakon toga dolazi... Koliko imamo još? Napred koju foto. Kaže priča o Ibrahimu, ali i sveto selam, o rububijetu. Jer Ibrahim a.s. za razliku svih ostalih poslanika i posebno, dakle, u odnosu na Muhammeda sallallahu alaihi sallam, Kurešije su, vjela, su vjelo, vjerovali u rubu bijet. Je znali da je Allah vrhovni Bog, da On stvara, rastvara, daje život, daje smrt, daje obskrbu, spušta, su znali? Bili su, dakle, rububijet su imali. Ali nisu imali nešto za zove tevhidul luhije, to jeste nisu svoje ibadete uspiravali Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alaihi sallatu wasalam, se raspravio sa kraljem Babila, a njegovo ime je bilo Nimrud ibn Kenan, ibn Koš, ibn Sam, ibn Nuh. Kaže, čuo je za Ibrahima, pa ga je pozvao. A na svijetu su bila dvojica muslimana koji su vladali čitanim svijetom i dvojica nevjernika. Muslimani su bili Sulejman i Zulharnein, a ne muslimani su bili ko? Nimrud i Nabukodonosor. Kaže, pa je pozvao Ibrahima, alaihissalatu wasalam, čuši za njega kako on promoviše tevhid, kako promoviše jednoću Allahu te bareke ve taala. Kaže Ibrahim alejsatu selam u raspravi kaže moj gospodar daje život i smrt. Kaže ja dajem život i smrt. Kaže pa je doveo dvojicu ljudi kojima je bila presuda smrtna kazna. Kaže pa je rekao ovoga ubijte, ovoga kaže ostavite. Međutim Ibrahim alejsatu selam znajući da su oni u suštini sami po sebi, dakle mrtvi, mejiti, I tako, ako ga nisi ti sad, ako ga nisi sad ubio, on će umrijet kasnije. Ne možemo ti dati život. Kaže Ibrahim a.s. Fa inna Allahe jeti bi šemsi min al mašriqi, fa eti biha min al maghrib. Moj gospodar daje da sunce dođe sa istoka. Sad dolazi sunce u zemlja. Voli. A sunce kreće oko zemlje. Hajde, vadeš im šta dok završimo u istoriji za 20 godina, naučiti da sunce kreće oko zemlje. Kaže, febuhite levi kefer, wallahu la jedi il qavme zalimin. Pa je, kaže, propao, doživio je, dakle, krah nevjernik, Allah neće uputi na pravi put nevjernik. Kaže Ibrahim a.s. kada izašao iz vatre, došlo je do ove rasprave između njih dvojice i to odma, jer su ljudi išli kod e, Nimruda tražeći obskrbu. Pa i on upitao, ko je vaš gospodar, tako da je tako dalje, provocirao, ispitivao ih. Kaže Ibrahim a.s. kada je došao po obskrbu i odbil, odbio je da mu dadne, Ibrahim a.s. se vratio u kući prazan, jer rasprava je dovela do toga da mu je on uskratio. Kaže Ibrahim a.s. je u svoje, kako se zove one, bisage, što se stavljaju konju sa strana. Kaže, pa je u bisage napunio prašine, ne bil, kaže, porodica kad dođe kući vidjela da su bisage pune. Kad je pa je lego spavati. Kad je ustao Ibrahim alejhi salatu a.s. kad je vidio je puno hrane, kad otkud vam ovo, kad pa šta se donio bisagama? <laughs> Kaže, pa je znao da, mu je, da ga je Allah subhanahu wa ta'ala obskrbio. Normalno, ovi ove su bile stvari mudžize u vrijeme poslanika, danas toga nema, danas, onaj, ako ne odiš na posao i ne odiš u bingo, <laughs> nema ništa. <laughs> Nakon toga Halil, Halillah čini hiržu u Šam i u Egipat i onda u svetu zemlju Beitul Mahdis. Putovao je, kažem, sa svojim narodom, putovao je sa svojom suprugom, nije imao djece, ali i salatu wasalam, i sa njim je putao njegov bratić Lut, ali i salatu wasalam. Sve te zemlje gore, ili kako mi to obično kažemo dolje, sve zemlje Šama, Iraka ili nekadašnje takozvane Mezopotamije su bile stjecište ili pojav, mjesto pojave poslanika. Tako da Ibrahim a.s. nastanjivao ova mjesta. Kaže, Ibrahim je krenuo sa Lutom prema Šamu, pa se susreo sa Sarom. Bila je kći od Harana. Već je, odnosno ispoljila mu je kako je dosadla njihova vjera, pa je je oženio Ibrahim alaihi salatu selam. Neki kažu da je ona bila kći njegova brata. Međutim, dvije teorije. Prvo, ili nije bilo u šerijatu njihovom zabranjeno da se ženi e, svoja bratišna, što je daleko, kaže, to je daleko od istine i ne, ne postoji ni jednoj predaj Ibn Kathir. Kaže, nije, niti je bilo propisano nikada u šerijatu. Ili da onaj koji prenosi ne zna u suštini šta je bila, odnosno kome je pripadala ili čija je bila kćerka. Allah kaže najbolji zna. Kada je došao u, u Babilon sa Sarom, za njega je saznao tamošnji kralj koji je uzimao svačiju ženu za svoju, za svoju robke, odnosno svoju privežnicu. Onda bi je vraćao. Kaže, kad je zatražio od njega, je ko ti ovo, kaže, ovo mi je sestra. I onda je zatražio kod sebe. Kaže, pa je Sara molila Allaha Đelešanhu da je ovaj neskrnavi čast. Kaže, kad god bi joj ovaj pokušao da priđe, ukočio bi se. I onako ukočen kaže, dovi, dakle Čafir zna kaj je dovi, da mi me kaj pusti nećete ništa, kaj nećeš ništa, kaj nećete ništa. Ona bi dovila, kaže, on bi se opustio, krenuo prema njoj, opet bi se ukočio. I treći put kad se ukočio, kaže on, dovi nećete, kaj sigurno ništa. Kad, ga je, kad mu zamolila Allah Đerašanhu, kaže, njega je pustilo i kaže, vodite je, vi ste im poslali šeitan koji niste im poslali ženu, A mu fesiri kažu da je Allah subhanahu wa ta'ala otkrio zastore pa Ibrahim vidio sve što se dešava. Tako da nijednog trenutka nije ona je se moglo posumnjati u njenu čast i da je on skrnavio njenu čast. Kaže Ibrahim, ja sam kaže, rekao da si ti moja sestra, nemoj me onaj osramotiti. Dobro. Hoćemo ostaviti rđenje Ismaila za sljedeći put. Ja mislim da je dosta. وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى محمد جزاكم الله خير الجزاء كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني